François Akimana mwenga bw'ivyuma mwakoze kubandanya mutegabira ibiganiro bya hando y'isanganiro ikaze nirwanya umurano makuru yo kuri uno wa gatatu mu kakaro mwaka 2021 ingiyo nkuru nkuru ziyagize inyuma yaho mukuru w'igihugu cy'u Rwanda runga ikintu intumwa mu birori byo kwibuka imyaka 59 Burundi bumaze bwikukiye bamwe mu banyarwanda bizeye ko bagiye gusubira kugenderanira n'abarundi banahanahana ibidandazwa nka mbere muravyumva murano makuru n'ay'abakukuru ke mu gisirikare n'igipolisi hamwe n'abahoze ku rugamba bafise amakenga ku bijyanye n'interano basaga mu gucungera umutekano muri komine ndava intara ya mwaro amakenga yabo murumba hashingiye mukanya kanya nayo mu ntara ya rumonge havugwa abajejwe intwaro muri komine ya burambi bahanura bo barongoye guhiga no kwica imbwa ziyerereza akaba ari nyuma yaho abana babiri bo ku rutwenzi muri iyo komine nyine baririwe n'imbwa iyerera aya n'ayandi ni mu kanyisasi sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kubaha mwaramutse umuyobozi w'ishuri shingiro rya cankuzo ya mbere mu ntara ya cankuzo yaraye ijoro ryiwe rya mbere mu gasho k'igipolisi mu cankuzo uwo muyobozi yafashwe kuri uno wa gatanu yagirizwa kuba yarahinduye amanota ku rupapuro rw'amanota y'umunyeshuri ariko bita biruta mu rurimi rw'igifaransa Jeanne Hakizimana umuyobozi w'indero mu ntara ya Cankuzo aremeza ayo makuru akavuga ko amatohoza akibandanya uwo mutegetsi ajejwe indero mu ntara ahamagarira abayobozi b'amashuri ndetse n'abarezi ku badakundwa bamwe mu banyeshuri bivanye n'imigenderanire bafitaniye cyangwa ubucuti hagati y'abarezi n'ababyeyi ku bwiwe guha amanota ya gusa umunyeshuri ntacyo bifasha atari uko bituma ayoberwa mu bibazo bya leta bamwe mu bakukuruke mu gisirikare no mu gipolisi hamwe n'abahoze ku rugamba baba muri komine ya ndava intara ya mwaro barateba amakenga no kuba basabwa guterera mu gucungera umutekano umaze iminsi uhungabana muri ibyo bice bamwe bavuga ko imyaka bafise itoborohereza kuja kwirondo mu gihe abandi basigura ko batohangana n'abitwaje ibigwanisho barimbo koboko babishikirije kuri uyu wa gatanu mu nama y'umutekano musitanteri w'iyo komine yabagirishije abasaba gutanga inkuru ku babijejwe kuco babonye giteye amakenga ibyo nabo biyemeza kuzokora roho ndikuriyo muri iyo nama musanteye komine ndava Louise ndenza ko yagirishije kuri wa gatanu muri zone buzira canda iyo komine abakukurutse mu gisirikare no mu gipolisi hamwe n'abahoze ku rugamba Karundi Deo umukukuruke wo mu gisoda aba ku musozi Murago yamenyesheje ko biteguye kuza baratanga inkuru kuba bijejwe kuri ico cose giteye amakenga Anatole bivugire wo ku musozi Gatsinga nawe nyene abibona uko akavuga avuga ko abaza guhungabanya umutekano baba bafise inkoho nabo bari imbokoboko imana Moyize yahoze mu gipolisi akaba ku musozi wa Matongo avuga ko abajejwe intwaro bokoresha amanama abanyagihugu bose kugira bamenye akamaro k'amarondo ngo kuko hari abatavyumva musane yo komine Ndavaro yizindenza ko avuga ko abahoze mu gisirikare canke mu gipolisi canke abahoze ku rugamba bafise uruhara ntangere mu kubumbatira umutekano yongera koko umutekano ngo ari igikorwa ca bose uyarongoye komine ndava avuga ko hatezwa gufatwa ingingo kugira ibyacitse mu makomine bihana urubere na ndava nko muri komine rusaka mu kwezi kwa kane na rutegama haheze indwi aho hari abantu bayishwe n'abagizi ba nabi ngo ntibitandukire muri ndava canda muri komine ndava ruhande kuri yo isanganiro Arakoze Laurent kuri iyo makuru ajanye n'imigenderanire nawe babwiye mu ntango zano makuru bamwe mu banyarwanda barashima kuba u Rwanda rwararungitse intumwa mu birori byo kwibuka imyaka mirongo itanu 59 Burundi bumaze bwikukiye ku bwabo ni ikimenyetso gikomeye cyerekana ugushaka ko impande zose mu gukemura ibibazo biri hagati y’ibyo bihugu bibanyi bakizera ko mu minsi ya vuba abarundi n'abanyarwanda bagiye gusubira kugenderanira bakanahanahana ibidandazwa tubategabiri twarishimye cyane kubona Minisitiri w'Intebe wacu ajya mu muhango ukomeye nk'uriya wo kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'u Burundi ku nshuro ya mirongo itanu n'icyenda ndetse yagerayo akavuga ijambo rikomeye mu izina rya nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cy'u rwanda ni ijambo rikomeye cyane rigarura icyizere mu baturage rigarura icyizere mu bavandimwe ariko n'ikindi gikomeye ni ijambo ryavuzwe na, na nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u burundi abwira abarundi ati ntimugafungwe n'amateka ati ubungubu ngubu rwose nimurebe avuga ati funi ibagara ubucuti ni akarenge ni ibintu mu by'ukuri twishimiye njya mvuga ngo urundi n'u rwanda nk'abana b'impanga abana b'impanga bajya bashwana bakongera bakikiza aribyo turimo tubona dufite icyizere gikomeye ko ntabwo abayobozi bakuru bavuga ijambo ngo ntihabeho impinduka impinduka zirahari kandi tuma turazibona turizera ko tugiye kongera no kongera kumera nk'uko twari tumeze kera ubucuruzi bukabaho ubuhahirane bukabaho tukabona ingendo zitandukanye abarundi baza mu rwanda abanyarwanda bajya i burundi ah, imiryango ihahirana isurana ubuzima bwongera kubaho mu by'ukuri ni ikintu rero twishimiye kandi tutezeho yuko ah, tugiye kubona mu by'ukuri impinduka nziza cyane ugereranyije n'imyaka ine itanu itandatu ishize kiriya ni ikimenyetso gikomeye nkatwe abaturage twarabyishimiye cyane ku rwego rukomeye cyane bizaba biryoshye kuba Ah, nzongera kuva hano nkajya mu burundi ngatembera no mu rundi akaza hano agatembera tugakora ubucuruzi nk'uko twabikoraga mbere twari dutegereje kongera kubona ubuzima bugaruka hagati y'abavandimwe tugenderanira baza mu rwanda tujya mu burundi mu buryo busanzwe hakorwa ubucuruzi imiryango isurana nk'ibihugu by'abavandimwe hari abantu bafitanye isano benshi hari ubucuruzi bwinshi bwakabaye bukorwa rero twarishimye cyane kubona umuyobozi nkuriya w'ikirenga wo mu nzego zo hejuru cyane kwitabira uriya muhango w'ubwigenge bw'igihugu cy'abaturanyi ndetse n'uburyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje ko ifu n'ibagara bushuta ari akarenge kuri twebwe byongeye kugarura icyizere na morale y'uko ibintu byagarutse mu buryo tunashimira cyane ubuyobozi bwongeye guhindura paje y'imibanire y'ibihugu byombi ntekereza ko ari uburyo bwiza bwo kwerekana nyine impande zombi mu gushaka ndetse no mu gukemura ibibazo byari biri hagati eh, y'u rwanda n'u burundi ntekereza ko ari umwanya mwiza wo kugira ngo uyu munsi abaturage ndetse eh, n'ibihugu byombi turebe ko wenda twakongera kugendanira ngewe ku bwanjye navuga ko uru rugendo hari byinshi rwasobanuye hari ubushake ndetse hari no kwerekana ko nta kibazo na kimwe cyatuma u rwanda n'u burundi batongera kubana nka mbere ubundi bakongera bakagendanira hagati y'abaturage b'ibihugu byombi abo bakaba bari bamwe mu banyarwanda mu kanya isase dutandukira amakuru ajyanye n'ubudandaje isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri seza handi y'isanganiro tubibutsa ko hano amakuru mushobora kuyakurikira kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage ubushikiranganje bw'ubudandaje butera akama amahinguriro buseko hamwe buraseri hamwe na sosumo kugwiza umwimbu kugira ababikeneye babironke munyamabanga ntayegerezwa muri ubwo bushikiranganje yabishikirije mu itangazo ryasohowe kuri uwa gatanu Jeremy banigwa n'inzigo asigura ko ibyo bizogabanya ukwikikamukiza ku baduzi ibiciro akavuga ko ubu bagiye gukurikirana ibyo biciro ku masoko mu gihugu cyose ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro ni ingenzi bumaze iminsi bubona abadandaza bishingira uko bigombeye ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe na cyane cyane isima ya Buseko ibinyobwa bya Braludi hamwe n'isukari ya Sosumo ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi bwagomba gusubira kwibutsa abadandaza n'abaguzi ko ibiciro byashinzwe ku bidandazwa duhejeje kudondagura bitahindutse gushika uyu munsi urutonde rw'abadandaza bamwe bamwe bishingira ibiciro uko bigombeye waramaze gushikira hano mu bushikiranganji kubera rero ibyo bushikiranganji bukaba bumenyesheje ko ibihano bitegekanijwe n'amategeko kuri abo badandazwa bigiye gufatwa vuba kubera kandi ivyo bamaze iminsi bakora ubushikiranganji bwagomba kumenyesha yuko kuva ubu igikorwa cyo gucungera ibiciro ku masoko yo mu gihugu cyose bigiye gukorwa dufadikanije n'abajejwe intwaro kugira ngo duhashe iyo ngendo igayitse y'abadandaza bamwe bamwe twongere dukingire abaguzi nk'uko bisanzwe biri mu mirimo ya misi yose y'ubushikiranganji bujejwe ubudandaji ubushikiranganji rero kandi bukaba bwongeye gukebura aba badandaza bakuru bakuru na cyane cyane aba abene guhingura ibi bidandazwa aba bakora isima ya buseko isukari ya sosumo n'ibinyobwa bya brarudi ko bogira ingufu zikwiye kugira ibyo bidandazwa biboneke tukaba rero buseko burarudi na sosumo nayo tubahamagariye kugwiza umwimbu kugira ababitwaza ngo vyoba vyakenye ngo vyoba vyabuze ibi bidandazwa basanzwe bahingura bigwire bibe vyinshi ku masoko mu makuru ajanye n'ubworozi intwaro muri komine ya Burambi intara ya Rumonge bahanura aho barongoye guhiga no kwica imbwa ziyerereza ni nyuma yaho abana babiri bo ku rumonyi muri iyo komine nyene baririwe n'imbwa yerera kuri uyu wa gatanu muganga ajejwe intara y'ubuvuzi ya rumonge avuga ko inshansho z'indwara y'ibisazi zihari ku bitaro vya leta byo mu rumonge jean pierre misako amakuru ava muri bamwe mu bamugacimbira igihinga akemezwa n'uwurongoye umutumba rumonyi ako gacimbiri kegukira avuga ko abana babiri gishiki na gisaza bose bafise munsi y'imyaka cumi bariwe n'imbwa yiyerereza ibasanze ku muhani wabo hari nk'isaha zine z'igitondo cyo kuri uyu wa gatanu celestin niyongabo arongoye umutumba rumonyi avuga ko abo bana baciye bajanwa ubwo nyene mu bitaro byo mu bitare bungururizwa mu bitaro bikuru vya leta bitavye mu rumonge mu gitondo co kuri uyu wa gatandatu iyo mbwa nayo abanyagihugu barayihize barayica ariko ni igikorwa co kubandanya kuko ku mutumba wa rutwenzi bihana urubibe na rumonyi umugwi w'imbwa ziyerereza wari warayuriye impene zitatu imwe ikirapfa kandi izo mbwa zarasize abazihiga kuko hari ijoro nk'uko eliya baragendereza arongoye umutumba rutwenza bivuga abo batware bahanura abo barongo biragoye guhiga no kwica imbwa yose yerereza nk'uko mbere babihanuwe n'uburongozi ku rwego rwa komine ku bibaraba jean claude ndikumasabo muganga ajejwe intara y'ubuvuzi ya rumonge avuga ko injanjo zikinga indwara y'ibisazi zitabikwa hariho hose ziriho mu bitaro bya leta byo mu gisagara ca rumonge uwo muganga agahamagarira abagize izo ngorane kunyarukanwa kuri ibyo bitaro jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro arakoze jean Pierre misago ah, amakuru yaje kudushikira n'abanywanyi mirongo ibiri n'indwi w'umugambwe senere bafunzwe bafungiwe mu busho butandukanye bw'intara bagafungwa bidakurikije amategeko nk'uko uwo mugambwe ubibona ku bw'itangazo rihejeje gusohoka bavuga ko abo abenshi mu bafashwe bagirizwa kuba bafise uruhara mu bitero bitandukanye byagiye biraba mu kuma barabara ya murambya bujumbura na gitega harimwo bigahitana ubuzima bw'abantu harimwo ndetse ngo abanywanyi b'uwo mugambwe bagera kuri ndwi uwo mugambwe rugasaba leta y'u Burundi gukora amatohoza neza yimbitse kugira ngo ah, abakoze ubwo bwicanyi bahanwe hanyuma abadafise ico bagirizwa nabo barekugwe ni kuri iyo nkuru duce turangiza kwa no makoreko ndabibutse iyo nkuru nkuru zaheze yagize n'inyuma nyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u rwanda runga ikintu umwe mu birori byo kwibuka imyaka mirongo itanu n'icyenda burundi bumaze bwikukiye bamwe mu banyarwanda bizeye ko bagiye gusubira kugenderanira n'abarundi banahanahana ibidandazwa nka mbere mwabyumvise nayo abakukuruke mu gisirikare n'igipolisi hamwe n'abahoze ku rugamba bafite amakenga ku bijyanye n'interano basabwa mu gucungera umutekano muri komine ya ndava intara ya mwaro amakenga yabo mwayumvise hano rero duce turangiriza ano makuru ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine mwakoze mwese kudutega abiri yakoze na francois Kimana yafashe mu buhinga bw'ibyuma eri ni beri n'ibigira nayabashikirije ndabifurije kugira uwo mutaga mwiza